я не мовчатиму. До тої днини, коли наші прийдуть, слухатимусь, працюватиму. І всі твої накази виконувати буду, тим більше, що від нас уже не так багато й вимагають. А коли прийдуть наші, на найвищу трибуну вилізу і на весь світ скажу. Неправильно ти робила, Галино, неправильно. Все до єдиного слова розповім я, сказав Іван, попрошу тебе перед бійцями дивізії, яка наш Старогорськ визволятиме, виступити і цю історію розповісти. Кожен другий з них буде зобов'язаний життям Галині. Ти перед ними пискнути не посмієш. І Раїса раптом знітилася, замовкла, глянула на Івана що ніколи в житті не був він таким сильним і владним. Відвернулася, намагаючись збагнути гірку суть того, як змішала війна всі норми мирного життя, і нежиттєвими зробила колишні, здавалося б, непохитні уявлення. Ми вітаємо тебе, Галю, повторив Іван, і Раїса несподівано погодилася. Так, ми вітаємо. Спасибі відповіла Галина. Сподіваюся, у нас ще буде багато нагод привітати одне одного. Напруження усіх душевних сил вимагала така спокійна, розважлива мова. У Галини чисте, як сльоза сумління. Але в одному Раїса має рацію моралістів після війни буде багато, але думати про той час, який звався після війни. Галина собі не дозволяла. Гаразд, уже зовсім іншим тоном сказала Раїса. У чому тобі відмовити не можна, так це в справжній сміливості. Тут командування не помилилося. Я б погарячкувала. Ну що ж, по хвилі глухо звалася Галина. Життя триває, і зовні в ньому нічого не змінилося. Іду приміряти весільне плаття. Вона навіть не глянула на товаришів і поспішила зникнути у своїй кімнаті. Ну що ж, а ми, значить, так і сидітимемо, склавши ручки, сказала Раїса. Значить, даремно цілу зиму пол збирали. Операції наказано припинити. Операції заборонені, повторив Іван. Припинити, припинити, передражнила Раїса. І тобі, видно, це дуже подобається. Можна виправдати власну бездіяльність, так? У променях Галининої слави погрітися? А як же? Учасник групи Мадонна. Листи в тайник кидав та й усе. Тол збирав для міни, яка так і не вибухнула. Багато ж у тебе подвигів. Тут Іван журба нічого не міг відповісти і промовчав, аж губи закусивши. Цілком має рацію Раїса. Ну, що сірий став з лиця? Так от, усі наші плани проведемо в життя, незважаючи ні на які заборони командування. Офіцерський готель люкс каторгу мою. До гори дригом пустимо. Толу є вже. 14 кілограмів. Готуй детонатор. Ти туди вранці, коли багато всякого робочого люду вештається, непомічений пройдеш, міну встановиш. А я потім уже сама вирішу, коли їй вибухнути. Галина тепер буде жити в готелі, попередив Іван. Виберемо час, коли її не буде. Не бійся. Під загрозу її життя я не поставлю. Все, наші плани Виконується, ніщо не змінилося. Їм здавалося, ніби у тихому, мало не сонному Старогорську, і справді ніщо не змінилося. І, може, воно так і було. Але саме в ці дні фашистів розбили на Курській дузі, і вони спочатку повільно, що чіпляючись за нетривкі рубежі тимчасової оборони, але з кожною годиною все швидше покотилися на захід. Розділ 12 Звістка про перемогу завжди розповсюджується блискавично швидко. Зате про поразку не поспішають говорити навіть своїм союзникам. У глибині душі, сподіваючись на щасливу випадковість чи помилку ворога. Саме тому настрій у генерала Матінеллі, коли він з'явився на Харківській 11, був чудовий. Тепер уже гітлерівцям ніколи буде використати навіть символічну присутність італійської дивізії на Східному фронті, а відвести свої полки він встигне. Відступати італійці навчилися. Вранці генерал наказав дістати із спеціального чемодана парадний мундир, який одягав тільки в урочисті дні прийомів у дуче.